Kebesaran kekuasaannya di dalam menolong dan membela hamba-hambanya yang beriman. Termasuk di antaranya adalah fitasrijil kurban di dalam menghilangkan segala kesempitan dan kesusahan di dalam hidupnya. Sangat banyak tercatat di dalam sejarah kehidupan umat manusia terkhusus sejarah para anbiya wal mursalin dan juga para pengikut mereka yang mengikuti mereka di atas agama ini dengan benar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan ayat-ayatnya yang menunjukkan akan kebesaran dan keagungannya dan maha kuasanya dia di dalam menjaga dan melindungi hamba-hambanya yang beriman. Kan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahun لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما yang artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang telah menciptakan Langit yang tujuh Dan bumi yang semisal itu Segala urusan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Berlangsung di antara langit dan bumi Yang demikian itu adalah Agar kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu.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 wa ta'ala dan dia adalah sebaik-baik zat yang diserahi urusan. Inilah yang namanya asyikatu billah. Apa yang terjadi? Fangqalabu bi ni'matin min Allah. Maka mereka kaum mukminin kembali lepas dari kesusahan dan kesempitan itu dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa fadlin dan fadilah. Kam yamsasum su' tidak menyentuh mereka sedikit pun keburukan wattaba'u ridwanullah dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala wallahu la yuhibbul zalimin dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka akan mengazab mereka betapapun mereka merencanakan makar-makar yang jahat terhadap kaum mukminin kaum muslimin. Maka yang paling penting dari setiap kita kaum muslimin adalah untuk selalu mengokohkan keimanan yang ada dalam diri kita, rasa tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala urusan hidup ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap muslim meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hamba yang beriman dalam keadaan tersiksa dalam keadaan terhina oleh musuh-musuhnya pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kemenangannya penjagaan dan perlindungannya hanya saja yang dibutuhkan dari setiap mukmin adalah keimanannya tadi dan kesabarannya di dalam menghadapi segala macam cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum sangat banyak khususnya di masa-masa kita ini semakin menjadi-jadi kesusahan dan kengerian yang dihadapi kaum muslimin ada dari mereka yang diusir dari negerinya dihancurkan tempat-tempatnya, dibunuh mereka dan keluarganya, diusir dari tanah kelahirannya dan segala kesedihan yang lainnya. Yang itu semua tentu membuat bagi kita kaum muslimin walaupun tidak berada bersama mereka merasakan pedih dan sakitnya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kaum muslimin khususnya yang sedang menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan yang berat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaan yang agung terhadap orang-orang kafir tersebut yang sangat menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menampakkan kebencian yang sangat kepada Islam dan muslimin tanpa adanya rasa takut semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan azab yang disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat Asrul muslimin rahman ya Allah wa iyyakum Al Imam Al Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Abu Abdullah Al-Khabbab Ibn Al-Arad radhiyallahu anhu dia menceritakan bahwasanya kami para sahabat sewaktu awal-awal perjuangan di Mekah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berteduh di bawah naungan bayangan Ka'bah menyandarkan kepalanya di atas kain burdahnya datang para sahabat kepada beliau mengatakan ala tidakkah engkau berdoa kepada untuk kami wahai nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghilangkan agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dari kami segala kesusahan ini di mana kaum muslimin saat itu para sahabat yang ada saat itu ridwanullah alaihi majma'in mengalami derita yang sangat dari kaum musyrikin berupa penyiksaan yang mereka alami maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingannya kepada mereka para sahabat Beliau bersabda, "Qad kana man qablakum yu'khadhur ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayukhadhu fayaj'alu fiha ثم يؤتى بالنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه ما يصده عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكد من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم tastajilun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh dahulu di kalangan orang-orang sebelum kalian ada seorang lelaki yang didatangkan kemudian digali untuk dia lubang dan dimasukkan dia ke dalamnya kemudian didatangkan gergaji diletakkan di atas kepalanya dan dipotonglah dia sehingga menjadi terbelah dan juga ada dari mereka yang disisir dengan sisir dari besi yang bisa memisahkan antara daging dan tulangnya akan tetapi itu semua tidak membuat mereka melepaskan agamanya melepaskan akidahnya, keimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah demi Allah la yutimmanna hadzal amr. Pastilah dia Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini. Ini dakwah Islam ini. Sebagaimana yang Allah janjikan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengutus Rasulnya Dengan membawa petunjuk dan agama yang hak Agama yang benar Untuk Allah tampakkan di atas semua agama Layutimmanna hadal amr Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyempurnakan urusan agama ini Sehingga beliau menyatakan Akan ada nanti orang yang berkendaraan melakukan perjalanan dari Sana menuju Hadramaut. Tidak ada rasa takut atas dirinya kecuali kepada Allah dan serigala yang mengancam kambingnya. Ia ini betul-betul perjalanan yang aman yang itu sangat terbukti di dalam perjalanan kehidupan kaum muslimin setelahnya. Kemudian beliau bersabda, "Walakinnakum tasta'jilun." Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di sini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mereka menguatkan kesabaran di saat mengalami mengalami, menghadapi kesusahan, kesusahan dan kesulitan di dalam hidupnya dan meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan keadaan mereka seperti itu seterusnya. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan tadi dan menggantinya dengan kelapangan. Hanya saja yang dibutuhkan adalah as-siqatubillah. Rasa, rasa percaya yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menuntut dari kita untuk sabar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah yang dimaksud dalam hadis ini dilarang untuk kita berdoa di saat terkena musibah tidak. Karena sesungguhnya berdoa termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiluna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin Rob kalian berfirman ud'uni astajib lakum berdoalah kalian padaku nistaya aku kabulkan untuk kalian doa-doa kalian sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau beribadah kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Maka ini menunjukkan bahwa doa adalah perkara yang wajib. Terkhusus di saat susah, di saat menghalang, meng mengalami berbagai macam cobaan-cobaan di dalam hidup. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u" walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun mengapa ketika datang cobaan kami mereka tidak menundukkan diri mereka kepada kami ini dengan berdoa memohon keselamatan dari segala macam cobaan tersebut akan tetapi hati-hati mereka itu keras sehingga tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaitan menghias-hiasi apa yang mereka amalkan maka yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah kita dilarang dari berdoa tapi berdoalah hanya saja yang diinginkan dalam hadis itu adalah hendaknya setiap kaum muslimin terkhusus yang sedang mengalami berbagai macam cobaan dan musibah untuk selalu merasa percaya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka dalam keadaan seperti itu seterusnya pastilah dia akan datangkan pertolongannya dan kemenangannya hanya saja yang diinginkan adalah kesabaran dari kita atas segala cobaan dan musibah tersebut walhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسlimin rahimani Allah wa iyyakum Adanya cobaan-cobaan di dalam hidup kita di dunia ini merupakan sesuatu yang pasti. dan para ulama semacam Al-Imam Ibn Qayyim Al-Imam Ibn Rajab dan yang lainnya rahimahumullah menerangkan bahwasannya musibah-musibah yang menimpa hamba-hamba Allah yang beriman adalah satu bentuk dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang besar di dalam menetapkan adanya musibah-musibah tersebut yaitu akan nampak dalam diri seorang beriman tadi rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan putus asanya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بعثنا عن قوم المجرمين sampai ketiga rasul rasul yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala berputus asa yakni dari segala harapan-harapan kepada selain Allah kepada apapun kekuatan selain Allah berputus asa dari itu semua dan melihat bahwasannya pertolongan itu hanyalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala harapan itu hanyalah kepadanya di saat itulah ketika Rasul telah merasa pasti bahwasannya kaumnya, umatnya telah menistakannya ja'ahum nasruna datang kepada mereka pertolongan kami. Panujia man nasa maka kami selamatkan siapa yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan tidak akan terelakkan hukuman dan azab kami dari kaum yang zalim yang berbuat kedustaan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi lamanya tinggal bersama kaumnya mendawai mereka siang dan malam selama 950 tahun sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwasanya tidak ada lagi yang beriman dari mereka kepadamu maka di saat itulah Nabi Nuh alaihissalam melihat bagaimana kebesaran pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya di dalam menjaga dan melindungi hamba-hambanya yang beriman ditimpakan kepada orang-orang yang kafir tersebut azab yang sangat menyiksa mereka banjir yang tidak bisa melindungi mereka walaupun mereka berlindung ke atas bukit begitu pula yang dialami oleh para nabi yang lain Nabiullah Ibrahim alaihissalam Nabiullah Yusuf Nabiullah Yunus yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau ujian dilemparkannya beliau ke dalam lautan dimakan oleh ikan sehingga hidup dalam kegelapan yang sangat di saat itu tidak ada lagi harapan kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka disitulah beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongannya dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kunti minaz zalimin maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kelapangannya mendatangkan pertolongannya sehingga keluarlah beliau dari segala kesulitan dan kesempitan yang mengalir yang menyimpannya begitu seterusnya pelajaran-pelajaran telah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di dalam Al-Quran demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang demikian itu di dalam hadisnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya lan yaghliba usrun Israil. Tidak akan pernah satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Artinya setiap kesulitan pasti dibarengi dengan adanya kemudahan. Naam. Maka di akhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan dalam diri kaum muslimin, mengokohkan akidah mereka dan menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang sabar di dalam menghadapi segala cobaannya.